Ahmad Sheikh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala na tupo katika mlango unaosema khurujul muwahhidina minan nar kutoka kwa watu wa tauhidi katika moto watu wa tauhidi waislam wale ambao Allah atawaingiza motoni basi pale atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa pale atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa motoni hii ndio itikadi ya أهل السنة والجماعة قال ومن عاقبه بناره yeyote ambaye Allah atamwadhibu kwa moto wake akhrajahu minha biimanihi Allah atamuondoa kutoka kwenye moto huo kwa sababu ya imani yake yani yule ambaye amekufa hali ya kuwa ni muumini na akawa na madhambi mengi makubwa Allah akimwingiza motoni basi atamtoa kwa sababu ya ile sehemu ndogo iliyobaki katika imani yake fadkhalahu bihi jannata baada ya kumtoa motoni atamuingiza pepo, katika pepo yake qala taala anasema Allah mtukufu faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara yeyote atakayefanya kheri kwa uzito wa dudu chungu atauona ataiona wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kadhalika yeyote atakayefanya shari ndogo iliyokuwa na uzito wa mdudu chungu ataiona yani sisimizi wa yakhruju minha bi shafaati nabii sallallahu alaihi wasallam na atatoka humo kwa uombezi wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume alaihi salatu wassalam siku ya kiyama ataomba shafaa wasamehewe na waondolewe motoni wale waumini walioingia motoni kwa sababu ya madhambi yao makubwa man shafaa lahu min ahli alkabair min ummatihi watakaotoka ni wale ambao mtume atawaombea shafaa katika watu wenye madhambi makubwa katika umati wake Sheikh Ahmad An-Najmi rahimahullah anasema katika sharh kauluhu wa man aqabahu binarihi neno la ibn abi zaid rahimahullah pala aliposema na yeyote atakayemwadhibu Allah kwa moto wake ila akhirih almaqsudu bihi ahlul kaba'ir min min almuwahhidin Makusudio yake ni wale watu wenye madhambi makubwa katika watu wa tauhidi katika waislamu iz inna ahla alkabair min almuwahhidin kwani watu ambao waliofanya madhambi makubwa katika waislamu watu wa tauhidi tahta almashia hawa wapo chini ya mashia wako chini ya matakwa ya Allah Allah akitaka atawasamehe na akitaka atawaadhibu na walioingia peponi na walioingia motoni Allah akitaka ata atawatoa na kuingiza atawatoa na kuingiza peponi fallahu akhbara fi kitabihi Allah ametoa habari ndani ya kitabu chake anna ijtinaba al-kaba'ir kwamba kujiweka mbali na madhambi makubwa mujibun limaghfirati madunaha kuna wajibisha kuna wajibisha kusameheka yale yasiyokuwa makubwa kwamba ukijiweka mbali na madhambi makubwa ni sababu ya kusamehewa madhambi madogo Faqala jalla wa ala, Allah akasema in tajitanibu kabair, ikiwa mtajitenga na madhambi makubwa, ma tunhauna an, yale ambayo mnayokatazwa kuyafanya, nukaffir ankum sayiatikum, tutakufutieni nyinyi madhambi yenu, wanudkhilukum mudkhalan karima na tutakuingizeni katika maeneo matukufu yani peponi wa fil hadith katika hadithi imekuja as al khamsu swala tano hizi za faradhi wal jum'atu ila al-jum'ah na swala ya ijumaa mpaka swala ya ijumaa wa ramadhanu ila, ila ramadhan na sala ya ramadhani mpaka ramadhani nyingine mukaffiratun ma bainahun ni ufutio wa madhambi yaliyopo kati ya ibada hizi mbili idha jtanaba alkabair ikiwa mtu atajiweka mbali na madhambi makubwa الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي رواية imekuja pia katika riwaya nyingine al-umratu ila al-umrati ibada ya umra mpaka ibada nyingine ya umra mukaffiratu ma bainahun kaffaratun lima bainahuma ni kafara ni futio la yale madhambi yanayopatikana baina ya ibada hizi mbili walhajjul mabrur na haji iliyokubaliwa na Allah laisa lahu jazaun illa aljanna haina malipo isipokuwa pepo الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه hadhihi adillatun tadullu hizi ni dalili ambazo zinazojulisha ala anna man ijtanaba alkabaira ya kwamba yeyote atakayejiweka mbali na madhambi makubwa anna allaha yaghfir lahu madunaha kwamba Allah atamsamehe huyo mtu yale madhambi madogo yaghfir lahu madunaha Allah atamsamehe mtu huyo madhambi madogo yasiyokuwa makubwa biadaihi alfaraid kwa kule kutekeleza kwake sala za faradhi au yale matendo ambayo aliyafaridhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu yake Wazi? Kama mtu akifanya madhambi akiacha madhambi makubwa na akatekeleza faradhi zote basi Allah anamsamehe madhambi madogo ambayo anayoyafanya bila hata tauba wala istighfar Allah anasamehe madhambi madhambi madogo kwa yule anayetekeleza faradhi na yule anayejiweka mbali na madhambi makubwa kama ilivyotangulia katika dalili wama yataallaqu biha na yale yanayohusiana na hayo katahara kama vile tahara walmashi ila almasajid na kwenda msikitini wantidharu salah na kusubiria swala wa mashbaha dhalika na yale kufana haya haya ni mambo ambayo mtu akiyafanya anasamehewa madhambi madogo yamhu Allahu bihi alkhataya akhrajahu muslim min hadithi abi huraira anna rasul Allah sallallahu alayhi wasallam qal chini huko kwenye hashia kama mtume alayhi salatu wasallam anasema ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi alkhataya, je ni kujulisheni yale ambayo Allah kwayo anafuta madhambi, wayarfau bihi darajat, na anainua kwa mambo hayo daraja. Qalu, wakasema masahaba ya, bala ya Rasulullah, tufahamishe tujulishe. Qal, akasema mtume إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على المكاره kushika uzu pale utakapofanyiwa jambo linalokukera yani ukiuziwa ukapatwa na hasira basi unatakiwa uende ukatawadhe shike uzu uzu uliokamilika wa kathratu alkhuta ila almasajid na kukisirisha zile hatua kuelekea msikitini wa wantidharu salati baada sala na kusubiria sala baada ya sala nyingine kwa mfano tumesali hapa sala ya maghrib tunaendelea na darsa huku tukiwa tunasubiri sala ya isha basi madhambi yetu tunafanya madogo Allah anatusamehe kwa kitendo hiki sawa eh anasema fadhalikum ribat matendo hayo ndiyo arribatu almuraghabu fihi arribatu almuraghabu fihi kwamba ndiyo kitendo kile cha kuifunga nafsi katika taa kinachohimizwa kitendo hicho watu wakifanya ribatu ni mtu kuifunga nafsi yake katika nini katika taa tumeswali wengi lakini kuna baadhi ya watu wakaifunga wakazifunga nafsi zao katika taa wazi kitendo cha wao kufanya habsu nafs ala taa hii ndio ndio ribat tumeelewana eh sababu aslu ribat huwa alhabsu alhabsu ala shay'in كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة واضح نا هبا متوسى صلى الله عليه وسلم البسمة فذلكم الرباط يحتمل أنه قصد فذلكم أفضل الرباط واضح فذلكم أفضل الرباط Qala rahimahullah anasema Sheikh Ahmad Allah mrehem amma man laqiya Allah musirran ala alqaba'ir ama yule atakayekufa na kwenda kukutana na Mola wake katika hali ya kuendelea na kufanya madhambi makubwa wamahu aslul iman lakini akawa na ile asili ya imani wamaahu aslul iman akawa na ule msingi wa imani mtu aliyebaki na msingi wa imani ni yule ambaye aliyepungukiwa imani yake kiwango cha kutaka kuisha kabisa lakini akabaki tu na ule Uislamu kabaki na ule Uislamu madhambi yakawa ni makubwa ni mengi kuliko nini kuliko thawabu mtu aina hii wa aslu tauhid akabaki pia na msingi wa tauhidi alladhi yasihu bihi lislam ambao kwa msingi huo uislamu kwake yeye unaswihi yani anafaa kuitwa muislamu hajafanya shirki ya kumtoa katika uislamu muuaji mlariba mlarushwa zinzi mnywa pombe na madhara mengine mabaya yenye kufanana na, na hayo lakini akawa hakumshirikisha Allahu subhanahu wa ta'ala anasema Sheikh fa inna amrahu ila Allah hakika mambo yake yataegemezwa kwa Allah fa inna amrahu ila Allah hakika mambo yake yataegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Tumeelewana eh? inshaa afa anhu Allah akitaka tamsamehe wa adkhalahu aljanna na atamuingiza peponi biduni adhabin bila ya adhabu wa inshaa aqabahu fi na Allah akitaka atamwadhibu motoni liutahhirahu min dhunubihi ili aweze kumsame, kumsafisha kutokana na yale madhambi yake thumma akhrajahu minha wa adkhalahu aljanna kisha baadaye atamuondoa motoni na atamuingiza peponi وقد تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم na kwa hakika habari zilikuja katika sura, sura ya mutawatir kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam anna aqwaman min ummatihi kwamba umma watu katika umati wake yataka yatasakatuna min fawqi sirat watakuwa wakidondoka kutoka juu ya ile njia iliyopo juu ya moto wa jahannam takhtafuhumul kalalibul muallaka min fawqihi itakuwa wakinyakuliwa na vile vyuma vilivyokuwa vimekuwa na sura ya ya ndoano vilivyopo juu ya moto wa jahannam uh, juu ya sirat fatarmihim fi nari jahannam vitawatupa katika moto wa jahannam wa anna nara tuhriqu minhum kulla ajsadihim na ya kwamba moto utawaunguza utaunguza viwili vyao vyote maada as sujud isipokuwa maeneo ya kusujudia hayo ndiyo hayatoungua sababu ya utukufu wake fa idha shaa Allah azza wa jalla ayukhrijahum minha Allah akitaka kuwatoa motoni adhina lishufaa atawapa idhni wale wenye kuomba shafaa fayudkhiluna alaihim fayadkhuluna alaihim fayajidunahum qad saru humaman watawaingilia na watawakuta wakiwa watawaijia na watawakuta wakiwa wamekwisha kuwa mkaa fayajidunahum qad saru humaman, watawakuta wameshakuwa mkaa. Humam ni kwa maana ya alfaham, qad saru fahman wala yaarifunahum, wala wakija kuwaona hawatowajua illa bimawadhi as-sujud, isipokuwa kwa yale maeneo ya kusujudia, sababu ndio atakayokuwa amebaki katika asli yukhrijunahum minha watawatoa humo wayadhaunahum ala nahri alhaya na watawaweka kwenye ule mto wa uhai unaitwa naharul haya mtu ambao wakiwatia mule watageuka zitaota nyama zao na watarudi katika hali yao ya kawaida naharun fi afwahil janna huu mto huu utakuwepo katika ile midomo ya kuingilia motoni sehemu za kuingilia motoni eh, za kuingilia peponi fa yumbituna fihi yambutuna fihi kama tambutul hibba wataota nyama zao humo kama vile inavyoota mbegu eh inaitwa hibbatul baraka au hibbatus sauda min nabati al-bahr al-abyad al min ashhariha fi at-tibb wal-ilaj منذ القدم wataota kama inavyoota hii mbegu ambayo mbegu hii huku duniani inaitwa hibbatul baraka au hibbatul al-sauda inatokana na mimea inayoota pembezoni mwa bahrul abyad al-mutawassit ha wazi ha ni mbegu ambayo inatumika sana katika tiba tangu huko zamani wataota kama inavota mbegu hiyo fi hamili saili katika ardhi iliyobeba udongo ardhi iliyokuwa na udongo uliosukumwa na yale maporomoko zote ardhi iliyokuwa na udongo uliosukumwa na maporomoko inakuwa ni ardhi yenye rutuba kama vile ardhi ya ya Luche maeneo kule ya Katare na maeneo mengine ambapo ule mto Liche unapokuwa unajaa maji huwa yanamwaga pembezuni kisha unapokuwa una rudi yale maji yanapokuwa kiangazi maji yale yanarudi mtoni ile ardhi inakuwa na rutuba kwa kila utakachokipanda pale kitakuwa kinaota kwa kwa kasi na nguvu na kinakuwa ni chenye kunenepa na kinakuwa ni chenye kupendeza kwa hiyo hamili sairi maanahu ma jaa bihi asailu min tinin au ghutha'in ma jaa bihi sail ni yale yanayokuja na maporomoko ya maji min tinin katika udongo au ghutha'in au uchafu eh, lile povu wa maanahu tini saili yani eh, ha, eh, maanahu ha, wa maana hamili asaili yani mahmul kile kilichobebwa na saili wazi na almuradu huna huwa tashbihu fi sur'ati nabati wa husnihi muradi uliokusudiwa hapa ni kule kushabihisha ule uharaka wa mimea inayoota katika eneo hili inavyoota kwa uharaka na uzuri wa ile mimea ndivyo ambavyo nyama za watu wanaotoka motoni baada ya kuliwa na moto takapowekwa katika uh, yale maji naharul haya zitaota kwa uharaka na nyama zile zitapendeza mtu atatoka mle akiingia peponi akiwa na mwili uliokuwa mzuri الحديث أخرجه أخرج أخرجه البخاري آه، أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع حديثي ها واضح سمير سنو تيسوب أقدر يقعد كحاشية تيسوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيدعوهم ويضرب الصراط baina dhaharani jahannam wazi Allah atawaita watu ha? kisha sirati itatandikwa juu ya mgongo wa jahannam faakunu awwalu man yajuzu min ar-rusuli bi ummati nitakuwa mimi ni wa mwanzo katika watu wenye kuvuka katika mitume na umma wake fala yatakallamu yawma idhin ahadun illa ar-rusul siku hiyo hakuna atakayeongea isiyokuwa mitume wa kalamu rusul yaumaidhin na maneno ya mitume siku hiyo Allahumma sallim sallim ewe Allah tusalimishe tusalimishe wa fi jahannam kalalib na ndani ya jahannam kutakuwa na kalalib mithlu shauki saadan mfano wa miba ya mti wa Saadan haraitum shauka Saadan hivi mmewahi kuona miti au miba ya Saadan qalu masaba wakasema naam wakasema ndiyo qala fa innaha mithlu shauki Saadan basi kalalibu ni mfano wa shauki Saadan miba ya Saadan ghairu annahu la ya'lamu qadra azmiha illa Allah, isipokuwa hakuna anayejua ukubwa wake, kiwango cha ukubwa wake isipokuwa Allah. Takhtifu nnasa biamalihim, hizi kalalib zitakuwa zikiwavuta watu na kuwanyakua watu kwa matendo yao. Tumeeleza maana ya kalalib eh? kwamba ni chuma kinachofanana na kile chuma kinachoning'iniziwa nyama kule buchani واضح faminhum man yubak man yubik bi'amali kuna mtu ambaye atakayeangamia kwa matendo yake wa minhum man yukhardil thumma yanju na kuna mtu ambaye man yukhardal kuna mtu ambaye atakayekatwa na kuchunwa kisha yani na hizo na hii eh na hizo kalalib kuna mtu ambaye atavutwa na ataangamia na kuingia motoni kwa sababu matendo yake eh na kuna yule ambaye atakayekatwa na kuchunwa na khardala ay qata qita'atan sadira ni mtu kukata ki, yani kukata sehemu ndogo au kipande kidogo ndogo khardal na imeitwa khardal kwa sababu udogo wa kile kilichokatwa inafananishwa na mbegu ya nini ya khardal wazi kwa inakuwa katika lugha ya kuchuna kama vile kalalibu inamfuata ili imchukue anaokoka lakini inamchuna sehemu fulani lakini anakuwa ameokoka thumma yanju kisha anaokoka hata idha arada Allah mpaka pale ambapo Allah atakapotaka rahmatan man arada min ahli an-nar akapotaka ku atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala kumhurumia yule anayetaka katika watu anayemtaka katika watu wa motoni amara Allahu almalaika Allah atawaamrisha malaika an yukhriju man kana ya'budu Allah wamtoe yule aliyekuwa akimwabudu Allah fayukhrijunahum watawatoa wayaarifunahum biathari sujud na watawatambua kwa zile alama za kusujudia ambazo hazitoungua sababu watakuwa kama ilivyokuja katika hadithi watakuwa kama mkaa kadisaru humaman watakuwa wameshakuwa kama mkaa na mtu akishaingia motoni kisha akaungua akigeuka kama mkaa huwezi kumjua kwamba ni nani isikuwa sehemu ya sijida iliyobakia ndio malaika watamjua mtu huyo kupitia sehemu hiyo ukiwa kaburini unaoza mpaka unabakia nini unabakia ule mkia uliokuwa mwisho wa uti wa wa mgongo huo ndio ambao utakaoanzilishiwa kiwiliwili chako wakati wa kufufuliwa wazi na ukiwa motoni utaungua mwili mzima na utageuka kuwa mkaa lakini utabaki sehemu sehemu ya kusujudia Naam anaendelea katika hadithi wa harrama Allahu ala nar na Allah ameharamisha kwa moto ameuharamishia moto an taakula athara sujud kula alama ya sijda fayakhrujuna minan nar kisha watu watatoka motoni na ina maana ya kwamba mtu ambaye aliyekuwa haswali hatakuwa na alama ya sijda <coughs> wazi aliyekuwa haswali hatakuwa na alama ya sijda na ambaye hatakuwa na alama ya sijda ataungua mwili mwili mzima nasallallahu salama na afya hii inaonyesha umuhimu wa kusali fakullu ibn adam fakullu ibn adam taakuluhu an-nar illa athara sujud mwili wa mwanadamu wote utaliwa na moto isipokuwa athari ya sijida athari ya kusujudu fayakhurujuna minan nar wakad imtahashu eh? au wakad imtuhishu watatolewa motoni wakiwa tayari wameungua ngozi zao sawa eh? kadhalika pia na imeungua dhuhuru al-izm yani ile migongo ya mifupa pia itakuwa imeungua mifupa haitaonekana katika sura ya mfupa wa hali yake ya kawaida bali utaonekana na wenyewe katika hali ya mkaa sawa eh? kuna kuungua ngozi kuna kuungua ngozi mfupa ukatoka kama mfupa lakini watu watakaoingia motoni mfupa na wenyewe dhaharuhu utakuwa ni muhtarika utakuwa ni wenye ni wenye kuungua lianna almahshu lianna almahsha ha huwa ihtiraqu ihtiraqu aljildu wa madha wa dhuhuru alazm ni kuungua ngozi na ule mgongo wa mfupa kungua ngozi ule mgongo wa mfupa kwa mtu atabaki ni mifupa iliyokwisha ungua kama mkaa kwa tunapokuwa tunasema watu watatoka kama mkaa maana yake ni ngozi zao na ile mifupa yao baada ya kuungua Allahu musta'an kama wewe kuona mwili wa mtu ulioungua mpaka ukabaki kama mkaa unaweza ukaona uzito wa wa hali ambayo atakayepata yule atakayeingia motoni naudhu billahi minan nar Naam قد انتعشوا فيصب عليهم ماء الحياة ماء الحياة kisha watamiminiwa juu yao maji yale ya uhai katika kile katika ule mto fayambutuna kama tambutu alhibbatu min hamili saili hadha katakadama wataota kama inavyoota ile mbegu kuto, katika ardhi eh, ya katika ardhi yenye udongo uliobebwa na na maporomoko ya maji katika ardhi iliyobebwa na katika ardhi yenye udongo uliobebwa maporomoko ya maji walhibatu hiya buzrul albaqul walush tambutu fil barari wa jawani bisuyul alhibba anafafanua hapa sawa muhaqiq kwamba ni buzru albaqul ni mbegu za dengu sawa ni mbegu za za dengu madhalan wal ushbu na nini na majani ambayo tambutu fil barari zinaota maeneo ya bara yanaota maeneo ya nini ya bara tukisema bara mnafahamu ni kinyume na maeneo ya baharini na hata maeneo ya bara ha? kisha wajawali bisyul na zile pembezuni pembezuni mwa mito pembezuni mwa mito wa hamili sairi bara tuseme kama wapi hapa tunasema kwa hapa sisi tuseme tuko karibu na maji ya, ziwa bara ni kama wapi kama kasulu eh tuseme kasulu au kibondo yale maeneo ambayo yana ardhi ambayo ni nzuri sana kwa kilimo na pamoja na ubara pia yale maeneo ya bara ambayo yanapata ma, ma, yanapata rutuba kama hiyo ni yale maeneo ambayo hata wao watu wa bara pia wana, huwa wanakimbilia maeneo ambayo yapo karibu na na mito au milima ambayo inaporomosha inaporomosha maji tumeelewana eh wa hamilu sa'il ma yahmiluhu sail min tinin au ghutha ni kile kinachobebwa na mporomoko ya maji katika katika udongo au lile povu wal muradu at-tashbihu fi surati an-nabat wa husnihi wa tarawatihi akhraja at-tirmidhi wa husni bima tara bima jamal ha akhraja al-imam نعم نكتفي بهذا القدر ونستمع الى الاذان نعم قال رحمه الله تعالى وردت بذلك حديث كثيرة zimepokelewa katika mambo haya hadithi nyingi yani katika haya mambo ya kuingizwa watu wa madhambi makubwa motoni kisha kuja kutolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa matakwa yake hiyo hadithi nyingi miongoni mwa hizi hadithi ambazo alizotaja muhaqiq hadhihi الرسالة قال رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع kwamba mtume صلى الله عليه وسلم siku ya kiyama ataomba shafaa wasairi al-anbiya yashfaun kadhalika pia ni mitume wengine pia wataomba shafaa yani watawashufaia watu wakadhalika siddiquni pia shafaa watu wa kweli eh, wata washufaia watu washuhada na mashahidi wasalihun na watu wema kulluhum yashfaun wote wataomba shafaa kwa Allah na Allah atawapa idhini ya kuwaombea watu wa anna Allah yakhruju minan nar lakini pia sisi ahl sunna wal jamaa tunaamini ya kwamba anna allah yukhriju minan nar atawatoa katika moto thalatha hasayati atawatoa <clears throat> watu wa aina tatu bifadhlihi kwa fadhila kwa fadhila zake makundi matatu kwa fadhila zake atayatoa makundi matatu kwa kwa fadhila zake wazi أخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رحمه رضي الله تعالى عنه مرفوعا حديث iliyotolewa na Tirmidhi na, na Ibn Majah na Ahmad ameipokea hadithi hii Abu Umama marfuan anasema Mtume alayhi salatu wassalamu ni rabbi an yudkhila aljannata min ummati 70000 Ameni ahidi Mola wangu kwamba atawaingiza peponi katika umma wangu watu elfu sabini la hisaba alaihim ambao hawatohesabiwa wala adhaba na wala hawatoadhibiwa min kulli alfin sab'una alfa katika kila watu alfu moja kutakuwa na watu elfu sabini wa thalathu hathayatin na kutakuwa na makundi matatu min hathayati rabbi katika makundi ya ya Mola wangu na dhahaba ahlul ilm katika maana ya hasaya au hasiya dhahaba ahlul ilm ila anna alhasiyata min Allah ta'ala aktharu adadan min as-70 alfan wa ma kulli wahidin 70 alfa dhahaba ahlul ilm wamekwenda wanawachuoni katika kuelezea hasiya ila anna alhasiya kwamba hasia kutoka kwa Allah alhasiyata min Allah ta'ala kwamba hili kundi hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ataliondoa motoni idadi yake aktharu adada min sabina alfa watakuwa ni wengi kuliko idadi ya wale elfu sabini wazi watakuwa idadi yao ni wengi kuliko wale elfu sabini ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza peponi katika umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bila ya hisabu wala adhabu wazi wa ma kulli wahidin na katika kila mmoja miongoni mwa hao zaidi katika hiyo hasia miongoni mwa hao hiyo hasia moja ambayo ina watu zaidi ya sabini kutakuwa na sabiina alfan kutakuwa na watu elfu elfu sabini tutakuwa na watu elfu elfu sabini na hii itakuwa ni ofa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa baadhi ya watu fulani siku hiyo قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب حديثه درجة حسن غريب واضح كما البسيمة بعض ينوشوني معنا يا قول يا إمام الترمذي حسن غريب هي حسن في جهة وغريب في جهة أخرى يعني حسن في طريق وغريب في طريق آخر آه، وقال الإمام البوسيري في إتحاف الغيرة رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وقال الذهبي في سير أعلام النبلة إسناده قوي وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه صحيح هنا ما نشأ كما حديثه هنا حديث صحيح ثم قال رحمه الله وأنه يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa watu siku ya kiyama motoni hawajawahi kufanya kheri hata siku moja hawajawahi kufanya kheri hata siku moja fa yuskinuhum jannatahu kisha atawakalisha na kuwafanya waishi katika pepo yake رواه أي أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيقول الله عز وجل شفعت نار أي شفعت الملائكة ملائكة wameomba شفاعة وشفع النبيون كذلك نميتوم بيا wameomba شفاعة وشفع المؤمنون نوامين بيا pia شفاعة ولم يبق إلا أرحم الراحمين na hakubaki isipokuwa arhamar rahimin mwingi wa rehema mwenye kurehemu wazi mwenye kurehemu mwenye kurehemewa wazi فيقبض qabdatan من النار kisha atashika Allah subhanahu wa ta'ala واضح eneo la watu fulani waliopo motoni tawashika na baada ya kuwashika fayakhruju minha qauman fayukhriju minha qauman kisha atawatoa kutoka kwenye huo moto baada ya kuwashika watu lam ya'malu khairan qattu hawajawahi wazi hawajawahi kufanya kheri hata siku moja kad aadu humaman kwa kule kuchomeka walikwisha geuka mkaa fayulqihim fi nahari fi afwahi aljanna unajua huo mto eh? akisha atawatia yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika mto uliopo mlangoni au mdomoni mwa pepo fayuqalu Eh, yukalu lahu naharul haya mto huo unaitwa mto wa uhai ni, ni mto wa uhai kwa sababu ndio mto utakaurudisha uhai wa wale watu waliotoka motoni fayakhrujuna kama takhruju habba fi hamili sayl watatoka kwenye ule mto kama vile ile mbegu eh eh inavyotoka katika ardhi ambayo ipo pembezoni mwa maporomoko ya maji واضح أخرج أيها نعم ومع ذلك ومع ذلك يبقى فيها فضل فيخلق الله أقواما ثم يسكنهم فيها أيها لا تزال لا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة Kwa pamoja naomba Allah atawatoa watu wote motoni wale ambao waliokuwa na imani waliokufa aliyakuwa bakisha eh, mithqala dharra katika moyo wao wa imani ambao wanaoitwa tunu waislam lakini hawakuwahi ifanya kheri hata moja wapo watu aina hiyo yani tangu alivyokuwa muislamu hajawahi kufanya kheri hata moja hajawahi kufanya kheri hata hata moja hao pia watatolewa na wataingizwa peponi anasema Sheikh Ahmad Najmi wa maadhalika pamoja na yote yabqa fiha fadhlu ndani ya pepo pia kutabakia na nini na fadhila bado kutabakia na fadhila kutabakia na nafasi ambayo kuna baadhi ya watu watakaoingia humo fayakhluqu Allahu aqwaman Allah atawaingiza watu ata, ataumba watu wengine ataumba watu wengine wapya kabisa thumma yuskinuhum fiha kisha atawatia ndani ya pepo wazi atawatia ndani ya pepo wala tazalu aljanna tafdhulu hatta yunshi Allahu laha khalqan Allah mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Anas radhiallahu ta'ala anhu ni nabii sallallahu alayhi wasallam la tazalu aljannata tafdhulu hatta yunshi Allahu laha khalqan haitoacha uh, pepo kuwabaki na na fadla fadla kwa maana ya nafasi ya kuingia watu waweze kupata watu kupata fadhila zake waweze kupata fadhila zake kutakuwa na nafasi bado kutakuwa kuna viumbe wengine watakiwa wapate fadhila za kuingia peponi Allah taumba wapya yunshi Allahu laha khalqan Allah taanzisha kwa ajili ya huyo pepo viumbe fayuskinuhum fadla aljanna atawaingiza katika zile nafasi ambazo zilizokuwepo peponi wa hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaa jamani msishangae hii ndio itikadi yetu sisi al-sunna wal jamaa kama hutaki hama eh sasa na mimi haya mambo naona mazito sana sasa toka kwenye itikadi yetu nenda kwenye itikadi zingine kwa sababu zipo itikadi ambazo zinazopingana na na haya khalafat fi dhalika alkhawarij mutazila itikadi hii imetofautiana na itikadi za makhawarij na itikadi za mu'tazila wa ankaru shafaa ambao hawa walikanusha shafaa ombezi wa ankaru khuruj al-muwahhidina minan nar wakakataa kwamba watu wenye tauhidi wenye maasi hawatotoka potoni wazamu anna man dakhala an-nara annahu la yakhruju minha na wakadai kwamba wakadai kwamba yeyote atakayeingia motoni hatoweza kutoka humo walladhi awqahum fi dhalika aljahl na kilichowaingiza kwenye mambo hayo ni nini ni ujinga wazi haithu annahum haitsu innahum hamalu alayati alwaridati fil kufari ala almuslimin almuwahidin pale ambapo kwani wao walizichukua zile aya zilizokuja kuelezea adhabu ya makafiri wakaziweka kwenye kuwaelezea waislamu wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kauli ta'ala wama hum bikharijina minan nar kama alivyosema Allah akiwa anawakusudia makafiri kwamba wao makafiri hawatotoka motoni wao wakaiegemeza aya hiyo kwa waislamu kwamba ashabul kabira wakiingia motoni hawatotoka motoni sura al-baqara 167 wakaqaulihi fadhuqu falan nazidakum illa adhab onjeni hatutokuzidishieni sokuwa ni adhabu katika surati an-naba 30 ila ghairi dhalika min al-ayat na nyinginezo katika aya allati qusida biha al-kuffar aya ambazo kwazo wamekusudiwa makafiri faakhtau fi dhalika khata'an fahishan wakawa wamekosea katika hilo makosa mabaya sana tarattaba alayhi mukhalafatun fil aqida makosa yaliyopelekea wao kuwa na makosa ndani ya itikadi istahaqu fiha wakawa wamestahiki katika makosa hayo maktullahi wa ghadabihi ghadhabu na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala maqtullahi hasira za Allah wa ghadhabihi na ghadhabu zake liannahum raddu sunnata bil bilkulliyah kwa sababu wao walikanusha na kukataa sunna moja kwa moja au raddu ma adat ma ada mutawatir min as-sunnah mu'tazila au walikanusha na kukataa na kuzirudisha hadithi isiyokuwa hadithi za, za mutawatir ha, katika sunna kama vile nani kama alivyofanya mu'tazila anasema shekhe rahimahullah wal haqiqa na uhakika kabisa anna ma akhbara anhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwamba yale aliyoyaeleza mtume alayhi salatu wasallam ni akhbari katika habari fahiya kainatun wala budda lazima mambo hayo yawepo yatokee hakuna budi qad shahida li rasulihi صلى الله wasallam bi annahu la yantiqu anil hawa na Allah ameshuhudia kwa mtume wake kwamba yeye haongei kwa matamanio ameshuhudia kwa mtume wake kwamba mtume wake haongei kwa matamanio in huwa illa wahyun yuha isipokuwa yale anayoyaongea ni wahi ulioteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala waqala subhanahu wa ta'ala na amesema Allah tukufu na aliye juu wama kana limu'minin wala mu'mina haikuwa kwa muumini wa kiume wala muumini wa kike idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pale ambapo Allah atakapohukumu na mtume wake jambo, ayakuna lahumul khiyara, kuwa kwao wao ni jambo la khiyari, min amrihim, katika mambo yao, wa sawaun fi dhalika alawamir wan nawahi, sawa sawa katika zile amri na makatazo au al المغي al-maghi al ذي الخبار ذا غيب ها سواء za katika hayo ziwe ni yale makatazo na, na maamrisho au zile habari za ghaibia fa kullu ma akhbara anhu an-nabi sallam hakika kila kile ambacho alichokieleza mtume alayhi salatu wassalam kila kile ambacho alichokieleza mtume sallam minal mughayyabat katika mambo ya ghaib wajaba al iman bihi ni wajibu kuamini mambo hayo wa i'tiqadi sidqihi na kuamini na kuitakidi ukweli wake wa haqiyatihi na ule uhakika wake walmuhimu anna alladhi awqa'ahum fi dhalik na jambo muhimu ni kwamba kile kilichowaingiza katika hilo huwa takdhibuhum lisunnah ile hali yao ya kupinga sunna فهلكوا بسبب تكذيبهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاو ميانغاميا كسبب يا كذبشا كواو سنة يمتميت محمد صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله